Bai, gure arpe ikusi besteik ez da, ba, azkenen. Ez da, kontrolatuta eukideen partidu bat, baina bai, azken minututan, ba, aurretikan iritsi gala, eta hori baino gehiago merezi genula uste. Bukaeran egila da, ba, fallo gure izan diala. Ez da, ez da, o beste, beste esplikazio ikan da, gehiatu segun arpegia ba, alako da. Hmm. Egia da, gora bera ondiko partida izan dela, batzutan eh, atzetik ibilizarete, baina gero bat baina beti gora eh, egin duzuela eta, eta partida irabazteko aukerak asko zirela, baina 2 minututan galdu duzu egia Bai, bai, hori, ba... Zuk esan dakoa, partida nahiko berdintxo izan da, bukaeran aurretik anginean. Baloi eukideu ba, eh, bi gora jartzeko, kanpo gota deu, eta gero ba, azkeneko jokaldi hori. Nik uste, lasaixio hartu behar genula, baina, bueno, batzutan gauzako lateratzea eta ez da, ez da, ez da, ez amaiera ez du hauek beti komplikatu dira ez, batzutan eh, alde atera zaizkiu baina batzutan kontra ba, normala ez. Bai, hai, ba, azkenen borrokatu berdeu, olako, olako amaieratan ba, ba, solido goizaten da puntu gehiago lortzen, azkenen nik uste gaurko, gaurko egoera ontatik eh, ikasiko deula eta etorkizunen ba, gehiago kostakoa lagertatu. Mm. Modu, da, ba, orokorrago batean begiratuta partiduari, etxeko aurrekoan bezala, ez gol asko jaso dituzue, defentsako lan hori hobetu beharko da. Bai, azken partidotan ba ez da gitze taldi ze gertatzaian, baina hori defentsan gol gehiegi ere igual jasotzen. Gero egia da, ba partidoan mantentzeko gai gehala Baina bueno, e, hortan hortan hori landu berdeu, defentsa hori hobetzen saiatu da gure ba, jasotako gol horiek jaiste ditugu momentu ba, puntuak etorriko ia. Hmm. Pena da, e, da bueno, azkenean momentu honetan gutxo grabera iaz bezala zaudetela, baina aukera egon dela partida bat baina gehiagotan puntu gehiago eskuratzeko, ez? Bintzat, beste bosei puntu gaiago dukitzeko, egon dira aukera hondiak. Bai, ez da gehiago horren beste, baina bai bintzat, ba, atzea horren beste behiratu gabe doteko. Mm Azkenen, puntu ez baia etortzen, ba, beti zaude pendiente atzetik zer datorren, eta oan aukera egokia dakau, ba, bai kangaseko partidun da, bai etxeko bi partidutan, e, e, azte beteko paroi horren aurretik ama, ba, puntu batzuk pilatu eta lasaixo e, iristeko bukera horta.